Eta hasiko gira beraz, sehaska ipatzuz bayonako suprefetak eta jako ikastola behiaren proiektuak gibrilat bota duelarik lan jiran ezartzen dira beraz eh, ikastolen eh, proiektuak eta orta hitz egiteko gurekin dugu paskalin no beraz sehaskako lehen dakaria, egun ontzuri. Egun ontzuri. Hasiko gira lehen galera simple batekin, zergatik prefetak hartu du erabaki hori enda jako ikastolari buruz. Ba, nik uste zintzuen bertzeik egin, eh, janabaita gaur egun maioritateko lehen asuantak, eta behitia, UNP-ko eh, asuorantak, eh, edabaki eh, baitzuen, nolazpait, eh, eh beplentaia pausatzea, behaz, biztadena, alakoetan, eh, behaz, ez du beste egiten eta Si, gure sistema osoa pausatzen da gezur baten gainean. Gana baita, suprezetak begiak usten zituen, baina gauzak disketoki egiten bai, egin behar ziren. Eta hor ez la pasatzen, behaz, legia aplikara ziren. Suprezetak erabaki hori hartu du, zure ustez frantzis gobernuaren uh, manuz? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, hor argunt lokala da, maluruski, uh, eh, argunt lokala da, urtarri legea eh, hor uh, du, eta orain, uh, zer pasatzen da, uh, da, be, endaian ez direla bazter kalmatzen, uh, barkatu gaitea, baina uh, horiek denak zozotu direa, eta autetxiak horretzen direla, eta, eta bere bere lana egin du zozoki eh, ere <laughs> su prefetak jamain nuke eta eta lana egiten du gero gauza da Parisen den arazoa da legea ez, duz, ez, ez, zutela aldatu nahi bazen aukera bat dela bihaste egiteko sekulako bojoka eraman dugu horren alde eta ez dute egin eta arauain ondorioa Endaiako ikastolaren kasua hori patzen da pusatzen dela beraz proiektu hori gerorako beste ikastola proiektu entzat zer, zer nahi du? Be, erra nahi du, sinpleki, lehenik ahuntuz kurri direla hemen nigoiki eki guziak. Erra bon, zer eginen du, suprutxetak gurekin. Beaz, eh, deia autitzi bat, autitzi ez tira arras, uh, uh, nola erra ez dira arras hausartak eh, eh, alakoetan, beraz alako erabakiek, biztan dena, eien hausartia, oino uh, uh, zalantza ahondiagoan emanen dute, hori lehen gauza. Bigarrenik, da be, legea errespetarazi eh, nahi balin bada, bakzu, nolaz baita erran zake, uh, eh, uh, eh, emengo lege etzen legea errespetaraztea, uh, emengo zen legearen eta zango pilatzea edo, edo, edo kontronatzea. Ebe hor, ebe gure jurisprudentzia utzi du su prefetak. Ebe az ez dakit xuxen, <laughs> nola, nola egin dugun huain, ez dakit, ez dakigu, Eh, oain eramanen dugun lehen lana, da belegia aldatu behar dela, eta funtio eta berriz ere diot, be joan engira parixera ino legia horrena aldarazteko. Mm, hor beraz zeleku dute ausardia hori aipatzen eh, zinuen, baduzue asmurik eh, aute txen sustengoa biltzeko? Ez, uh, argita garbi ez, oain ez tageio hor borroka, Uh, endaian ikusi dugu uh, eta bereziki hor martxo, 2000 amaloko martxoa ari baita ebe eritasun larri bat ari dira ahapatzen eh, haute txiguziak, eh, hau da haute eskunden eh, eritasuna. Beaz ez dugu uh, eiekin baitez padalan eginen, hemen, hemen digoiti guain uh, burruka berze mail batean eramana izanen da. eta hau da, xaska eta eskolimen artean, barkatu ba, eskolimek aldeatetik, eramanen dute be gobernua eta eta lege, lege parlamentuaren uh, artean, hor izanen da borroka bat, uh, argi eta garbi uh, eh, espikatzeko behoain lege bat behar da guretako. Ulertu dugu, eh, gure lehen manifetan ulertu dugu, ez zutela falu lege celebre hori aldatu nahi. Bontsa, ez bari mauzie hori aldatu nahi, beguk behar dugu bat berezia. Joan entzizte, parixirat, edo manifa bat egin enduzue, zerbait prestatua edo pentsatu hau zue? Uztu ba joa araino joaitea, bakzu aski bortizki oio egiten malimadu emendik, parixera ino entzunen da. E, nik hortan ez dutzutu daundirik, gero eh, erabakiko dugu, be, eh, biltzen gira, e, bilduko gira lendakari batzordearekin, eh? eta ikastuetako lendakari guziak eta krisi taldea ere, eta hor erabakiko dugu zerrekin zagiten dugun, justu be, gure oioa eta gure deia entzuna izan, izan da. Erran duzu lege bat, berzela sortu beraz, zer izan behar ditaike lege hori? Bo, lege bak zuguk ez dugu eh, tresna simboliko ondirik behar. Guk balima dugu sistema bat lan egiteko gisan eta ez eh, gaur egungo eh, nola ezan ezake gaur egungo haulezian, eh, ebe eh, nik uh, hor uh, bizki konkretuak izan berko gira, bizki pragmatikoak eta hartuko dugu emaiten duten guzia. Beaz, hor uh, simpleki da gure bastimenduak, uh, diru publikoa rekin dela pagatu, eta puntio, hori balin bada gu, guri askizauko. Borrekin bukatuko dugu, Pascal Indo, Seaskako lendakaria, mil esker gurekin egonik goizuntana. Mil esker zoi.